თავიოცი. ვინაიდან მსგავსია ცათა სასუფეველი ოჯახის პატრონისა, რომელიც გამოვიდა დილაუთენია, რათა თავის ვენახში სამუშაოდ დაექირავებინა მუშები. დღეში თითო დინარად გაურიგდა მათ და თავის ვენახში გაგზავნა ისინი. მერე გამოვიდა დაახლოებით სამ საათზე და დაინახა მოედანზე უქმად მდგომი სხვა მუშები. და უთხრა მათ, წადით თქვენც ჩემს ვენახში და რაც გერგებათ, მოგცემთ. ისინიც წავიდნენ. და კლავ გამოვიდა მეექვსე და მეცხრე საათს და ასევე მოიქცა. ბოლოს, გამოვიდა ასე თერთმეტ საათზე, დაინახა უქმად მდგომი სხვა მუშები, და უთხრა მათ, რატომ დგახართ მთელი დღე ასე უქმად. მათ უთხრეს, იმიტომ, რომ არავინ დაგვიქირავა, ხოლო მან თქვა, წადით თქვენც ჩემს ვენახში, და რაც გერგებათ, მოგცემთ. რომ მოსაღამოვდა, ვენახის პატრონმა თავის მოურავს უთხრა: "დაუძახე მუშებს და მიეცი საზღაური უკანასკნელთაგან მოყოლებული პირველებამდე. მოვიდნენ 11-ზე დაქირავებულნი და მიიღეს თითო დინარი. მოვიდნენ პირველნიც და ეგონათ, უფრო მეტი მოგვიწევსო, მაგრამ მათაც თითო დინარი მიიღეს. და როცა მიიღეს, ყედრება დაუწყეს ვენახის პატრონს. და თქვეს: ეს უკანასკნელნი მხოლოდ ერთ საათს მუშაობდნენ და ჩვენ კი გაგვითანაბრე, რომელთაც ვიტვირთეთ სიმძიმე დღისა და სიცხე. ხოლო მან პასუხად უთხრა ერთ მათგანს: მეგობარო, უსამართლოდ არ მოგწევი ვარ. განა ერთ დინარად არ მომირიგდი? მიიღე შენი და წადი. მე მინდა ამ უკანასკნელსაც იგივე მივცე, რაც შენ. იქნებნება არა მაქვს, როგორც მსურს, ისე მოვექცე ჩემსას. ან იქნებ შენი თვალია უკეთური, იმიტომ, რომ მე ვარ კეთილი? ასე იქნებიან უკანასკნელნი, პირველნი და პირველნი, უკანასკნელნი, ვინაიდან მრავალნი არიან ხმობილნი და მცირედნი, ფჩეულნი. და როცა ადიოდა იერუსალიმს, იესომ ცალკე გაიხმო გზაში თავისი 12 მოწაფე და უთხრა მათ: "აჰა, ავდივართ იერუსალიმს და ძე კაცისა მიეცემა მღდელმთავრებსა და მწიგნობრებს" და მიულსჯიან მას სიკვდილს. დასაგინებლად, საგვემად და ჯვარზე საცმელად მისცემენ მას წარმართ და აღდგება მესამე დღეს. მაშინ ზებედეს ძეთა დედა თავისი ვაჟები თურთ მიეახლა მას, თაყვანს სცემდა და რაღაცა სევედრებოდა. მან უთხრა, რა გსურს? ხოლო ქალმა მიუგო მას. თქვი, რომ ეს ჩემი ორი ძე შენს სასუფეველში ერთი შენს მარჯვნივ, მეორე კი შენს მარცხნივ დაჯდეს. იესომ პასუხა თქვა: არიცით, რას ითხოვთ? შეგიძლიათ შესვათ სასმისი, რომელიც მე უნდა შევსვა? მათ თქვეს: შეგვიძლია. ხოლო იესომ უთხრა მათ: ჩემს სასმის შესვამთ, მაგრამ მე როდი მომეცა, თუ ვინ დაждდება ჩემს მარჯვნივ და მარცხნივ, არამედ ვისთვისაც ეს გამზადებულია ჩემი მამის მიერ. ამის მოსმენისა სათი მოწაფერის ხვით აღივსო ორივე ძმის მიმართ. ხოლო ესომ მიიხმო ისინი და უთხრა: "თქვენ იცით, რომ ხალხთა მთავარნი ბრძანებლობენ მათზე და დიდებულნი განაგებენ მათ. ხოლო თქვენ შორის ნუ იქნება ასე, არამედ ვინც თქვენში მოისურვებს უფროსობას, თქვენს მსახურად იქცეს. და ვინც თქვენ შორის მოისურვებს პირველობას, თქვენს მონად იქცეს." რადგან ძე კაცისა იმისთვის კი არ მოვიდა, რომ სხვები იმსახუროს, არამედ რათა სხვებს ემსახუროს და მრავალთა სახსნელად მისცეს თავისი სული. როდესაც გამოვიდნენ იერიხონიდან, მისდევდა მას დიდძალი ხალხი. და აჰა, ორი ბრმა იჯდა გზის პირას, და როდესაც გაიგონეს, იესო მოდისო, აყვირდნენ და თქვეს. შეგვიწყალე ჩვენ, უფალო, დავითის ძიო. ხოლო ხალხი ტუკსავდა მათ და აჩუმებდა. ისინი კი უფრო ხმამაღლა ყვიროდნენ. შეგვიწყალე ჩვენ უფალო დავითის ძიო იესო შეჩერდა მიიღმო ისინი და უთხრა რას მოითხოვთ ჩემგან მათ მიუგეს თვალი სახელას უფალო შეებრალა ისინი იესოს და შეეხო მათ თვალებს იმ წამსვე აეხილათ თვალი და გაჰყვნენ მას